isih kalbu tunggal wiridan kok janur gunung klopo ireng tak pase <coughs> kuwi kok mlaku-mlaku ning brang wetan iki arep menyang desa ndi eh ayo tenan iki aku arep goleki kowe ning malah ketemu ning dalan ya tiwas kebenaran aku iki mung kepengin takon apa kowe wis krungu kabar apa tuh Kabar apa? Perkara lindu dudu tsunami ya ora. Gempa bumi ora kuwi sing gak karepake. Teror ora. Lho nek kabeh ora iki kabar apa? Iki kabar ing Maja Semi ana maling. Kapane won Maja Semi kebon maling? Ya sing dimalingi apa? Sing dimalingi kuwi pusaka papat cacahe. malah nek ndelok titikan kuwi sing maling ki ya aneh kowe karo aku iki rak tunggal guru to oh iya mongko biyen ya wis nate nganake prajanjen ya sondong majruk lan makerti makerti iki kulon kali sondong majruk wetan kali iya aja nganti wong kulon kali nyolong menyang kali kosok baline wong edan kali aja nganti nyolong nang kulon kali ning didikan kuwi mau beras kuning lan kacang ijo iki aku bisa mesthekke nek sing nyolong iki kowe <laughs> Di makerti. Yo. Banyokro dawamu kuwi ora luput. panjen sing wani jumangkah oning brang kulon sumujuk nyanggone kapanipun mojo semi hmm. ora noli wong brang wetang iki menungsane sondong majruh eh, he makerti majruh menungso kuwi aja sok sumuti suci aja sok resik kemersih aku nyolong pusaka pamit iki mergo aku ngunduh kamukten nek aku bisa nyolong pusaka kolok kanegara sabuk tali wangke kroncong gumul geni rambut pintuk apa opahku opahku nggap sawah 3 hektar karo emas sing gedhe sak cawe hmm. ngono iki sing diarani wong bakal mendem kamukten <laughs> Tenane aja kowe dakah-dakah anggayuh barang sing kuwi dudu darbek. Mula majur. Iye. Rening kuwi sklenggala sing nyolong kabeh pusaka iki kuwi. Hmm. Pusaka tak jaluk. Jaluk pusaka kuwi totoane ora enteng. Ora nrimo bondo lan donya ning totoane nyawaku. Kuwi sing tak karepan. nek pancen kuwi wis nglenggono ing papang kene aku nemtokke garis pemisah eh. ora ana sedempak dodok dicuti sesah Marawa umpama aku gelut karo kowe tanpa gula karemu piye tak kira nganti puput esok ora bakal ana krampu. Kowe kuat nampani ajiku, otak oh, sembah hidridran. Ketat no aji, kematmu sodomakti. makti. Iya! Ah! Otto merah! Wong tua dijak Ayo, otto merah! padha-padha tunggawitan wetan saka ing brang wetan ana ngreseng warok sura menggala ayo maju Pak Jeluk, piye? Ing papan kene ndak tentok aku. Ari kowe opo aku sing tumekane kuwi? Yes. Pentungi nganti sasat, ngentekke sembarang dengan isih kuat melayu. Ya minangka kanggo petilasan anak putu besok. Ing papan kene dadi desa pentungan. Ayo manik majruk. tambak jebul tambak kae ora sin kena kanggo ngombe ya kanggo pangeling-eling ing desa kene besok katro tambak omben hei manis maju kowe. Melayungi sifat kuping banter saka makerti. Rene aku wis pulih bayototku. Aku kelingan. Arep nyang jondro nyang gone demenanku ah. Eh, mana? Wah, majruk wulung tan wurunga. Keplayu wong dhek senengane wong wadon. mesti nang jontro kae Dewi Lancar tak disihi ya Nyilanjang. Piye? Kulinane iki sondong majero isih kulino rene ora? Ya ora tau rene kok. Ora tau rene blas. Nang iki engko arep rene. Mung aku mekas karo kowe. Sak durunge sondong majeruk teko, aku tak ndelik ning kene ning isor bali iki. Aja kandha nek aku ning kene, mestine arep seneng karo kowe. Ayong kumbuh karepmu kok lagene sing sak butuhe ra seneng karo kowe. Aku tak delik kene sih aja kondol ya. Ya ya aku ora kondol. Dilek ora tepat-tepat. Thank seneng karo wong wedok. Terus rene kowe iki jemenanku ya gandok aku. Aku kudu mbok laden saiki. Ya, saiki sampe tak laden. Kowe kudu kentak lak keloni. Rene. Iya. Apa gelem iki apa iki kok? Eh. Ngoropo. Aku yang dijumpai. Eh, ayo mak, mak. Eh, tak omong iyo. Yo ngapuran aku ini yang dijumpai. Tak utang sih, yo. Yo. Yo. banjar. Arep bongko e kakean sekarat. Eh, Jelanjar. Iya, tokan ini kok bepateni. Kowe ora susah mikir perkara iki. Om gunakno perkara aku sing manggung, no. Iki mengko tak buake ning gone capel wates brang wetan karo brang kulon. Neng aku mekas karo kowe ya. Iki wong jrontro kene besok. nek ana ambel aja nganti kelasane iki nglembreh nutupi longan. Nek nganti ana lakon kang ngene besok bakal ana pati. Wis kana kuwi mlebu kana iki tak pondoke tak bae. Buk menawa dadi kawigaten. Mergo sawise pusaka papat cacah ilang saka ing plangkan Majasemi. Iki katone kok mbebayani banget. Cobono kahanan apa sak isore wit kae? kapan kene ana mati keng kaping pindho. Sopo sing wani ngguru cepati? Tulung! Ayo tulung! Ayo iki. Ngene ya yuk mut nikmente ya. Mut. napa? Ana raja ning papan kene. Wah, iki ngenah Nah niki. Mingi ngeten njo mati nripun niki. Damean nripun. Ya aku bisa ngmatokake yen sing mateni wong iki iki wong ana ing sakwetane kali. Kula ning papan kene sampean ora sanesu. Mergo ilange pusaka saka ing Mojosemi, aku bisa ngmatokake. Mbok menawa perkara iki ngati kedadian Rajapati ning papan kene. Mas nyamian iki amyak amyak awur-awur iki. Wong wenang kali niku mboten tentu mindah. Nek wong wenang ngali nyondakmu sing ngamel gorong-gorong ngenten iki. Nah, nek wong ngelon kali ngono ya nyek. Nah, kali. Nah, wong ngelon kali. Ora iso. Wong iki patine ana ing kapal wates. Coba sampean sawang. Iki mang gole ing kapal wates. antarane mojo semi karo maguan ningi mboten mamas ning nyamean nglem ora nglem nggih kula dakmu lho kok malas sampean lho nggih mawon nggih mawon rengoro ningi mboten rampung mergo nek nyampean ndak mau kalih kula kula nggih ndak mau kalih sampean lah nggih nyuwun sewu niki enten napa geger-geger Doro penewu apa do geger? Lho, ana raja pati sing pati niki. Lah niki kok do ngelumpuk lurah gabus ngampun nggih ngampun pripun niki lurah kaliombo barang niki lurah-lurah do nglumpuk niki niki sing mateni sinten andi iki nyok nyono niki napa nek merengorone iki nyeng nyalari wong ngali neng kula mboten tumindak sak peningi kula niku mboten tumindak ning kula nggih duwe sing numindak enten iki sing nyolong lan sing mateni wong kulon kali. Oh, ngoten to, Ndoro. Pancen bener. Ning aku kurang rumangsani yen mateni karo pawongan iki. Ah, ngeten mawon. Niki nek on kepangipun kula tak nderek cawe-cawe. Anile menipun, anile perkara niki. Lah, niki gane lak tapel wates. Nggih to. Wong kulon kali ngarani wong edan kali, wong edan kali ngarani wong kulon kali. Nggih, mengono malih. Ha, ah, perkara malih. Lah niki adile ngeten. si niki batang niki bangke niki niki dideke hmm. dideke dideke carane primun ganti carane mangke dideke kare niki kalau jenenge para bau niki dideke mangke nek si mayit niki nibone ning etan kali deke sing maling nggih wong etan kali nek rumuwe wingi etan sing tumindak wong etan nek rumwe ngulon sing tumindak wong ulon dadi lha ngene iki ate lho nek ngoten nggo di ketuan apa ora lho nggih ketuan barang niki lho nggih oh nggih monggo mon iki ben kok mun nyanyi nunuane primo oh ngoten nggih monggo nggih nunuane mun mbur manuk tegese sing ngalah minyak oh bener janjimu tau gemi sing kalah minggat Ongi oh, iki janji lho sampean. Ongi. Oh, Bur manuk. Nyengah. Ah, Minggat. Nah, iki. Nyanyi. Nggih. Ayo diwiti. Diteki. Diteni diteki. Alam ngalam ngalam ngalam. Alam ngalam sih. Sih, tak itungi lho ya, tak itungi lho ya. Si. Loro. ini lagi. Wah, nopo, pirang setolan, gamblang? Disela. Suli Male. malih. dia lu luwe ngulon itu. Dan luwe ngulon itu. Kok ngulon beripan to sampean Oh, itu kok ngatain sih kalah sama kok kaya piye. Balene nih, Jane jane jane. Ki, piye ayo. Us, nah, balik malih ya. nggih. Siji, loro, telu. Setan. Setan. Setan. Setan. Setan. Setan. Setan. Setan. Wong etan kali. Kula putus kene. Yang ngene iki wong anyen nyame ya manes. Pripun iki? Iki wis cetha lho ya. Janjine lho janji sing tumindak wong etan kali. Nyanyine ning ngalah bur manuk nyatu Ya, pripun? Kowe minggat ngenteni syaraman Lho. Nanten sarapan nggih purun kula. Sarapan nggih nyaraman, ngelwangmu gak janjakno. Wah, acar niki cocok. Kalah ning nggih duit. Dadi kalah kok sing duwe duit iki lho, Pak. Ayo. Ayo, lumiyan, lumiyan. Sumpah, aku matur nuwun karo kowe. Umur ana kowe mbok menawa ana ana kedadian kang kaya ngene. Nggih, mila sedaya kala wau kula yakinaken. Panjenengan tumindakipun lirumpung ing tumindak cilik kok mila. purnanipun lampahan menika ateges yuyu rumpung ingkang tumindak lepat. Monggo sak menika prayoginipun punarpane dirugi bae. Nggih nggih. Monggo. Sampun purna cariyos